Irailak bederatzi gaur aste artea da eta hau berrion albistegia duzue berriozar erratiaren albiste mankizuna. Ze titularrarekin ireketzen dugu gaurko albistegia, Xabi? Zortzikoko errotondan istripo suertatu zen atzo. Atzo bai, arratxeko siletan bi autok istripoa izan zuten zortzikoko errotondan zehazki berriozar norabidean. Berriozarko daltzaingoa istripugunera horbildu zen argitzea agiria egin asmoz eta udaltzaingoarekin batera ambulantzia bat. Azken hau istripuan implikaturiko pertsona bat ospitalera eraman zuen. Gauzak horrela xabi zortzikoko erroton da egun egun puntu beltzagoa da oraindik ere. Berri ozarko udal eh, aurreskolak eh, Chicagoko arkitektura saria jaso du. Berrizarko udaleko aurre Chicago Atenium International Architecture Jauar 2000 amala usaria jaso du. Munduan diren arkitektura sarien artean garrantzitsuenetariko bat, Nafarroan ikindako obra batek lehenengo zeia sodu. Javier Larraz ziniko begiristain eta Inaki Bergera Nafar arkitektoek egindako proiektua New Yorken elkartutako nazioarteko epaimaiak hautatu zuen. Chicagoko Atenium eta arkitektura arte diseinua eta irigintza ikasketen Europar zentroaren izenean. Berriozarko urtsintxa aurre eskolak, regio Emilianoko udal eskola italiarren eredua dauka oinarri ezan ere aurren gelak plaza baten inguruan kokatuta daude. Plaza elkarrekin topagunea eta jarduera komunak egiteko lekua baita. Izen ematea 2008-2008 kasturterako udal jarduera eta ikastaroetan Kultura gazteria berdintasuna eta adinekoak saileko udal jardueretan eta ikastaroetan ezten emateko EPA irailaren amabostetik emeretzira zabalik egongo da. Informazioa hau modu zabal eta zehazago batean berriozarko bizilagunen artean banaturiko argibide liburuzkan aurroki daiteke. Argibide liburuzka hau ere udalaren webgunean iru ubebikoitz.berritzar.es horri eskura daiteke. Eta bestetik Euskararen astea beroketa fasean dago. Horixe bai antolatzaileak kuadreien arteko desafio ikuskitzunean parte hartzeko animoak banatzen hasiak dira berriotzartar kuadreien artean. Desafioa Euskararen eguneko bazkal ostea girotzeko sortua izan da eta urretan kuadrilak bertxotan, dantzan edo antzezpenekin elkar lehiatzen dira irailaren hogeiko desafio ikuskizunean parte hartzeko, auzalor euskaltekean, Dendan eta kale berri tabernan izen aman barko da. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpenak, arazi? Zerua odei gutxirekin egongo dela dio gaurko iragarpenak, atxaldean beru deiak garatuko dira eta zaparada txiki ertainak eta trumoitxuak izango ditugu norabide aldakorrekoa izea aula ibiliko da, arratxean tarte biziekin iparreki aldetik finkatuz temperaturei daukionez, maksimoak gutxi egoko dira. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozare erratiaren sintonian FMko duen puntu zortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Eguzkiplaza.neten.